إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين Ben dost doğru olarak yüzümü gökleri ve yeri açıp yaratan Rabbime çeviriyorum. ve ben asla müşriklerden değilim